بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع bugungi bobda muhammad ibn abdul vahab rahimahulloh aytadilarki bab ma jaa fil istisqoi bil anva anvolar bilan yordam yomg'ir so'rashlik bobi bu anva degan so'zimiz nav degan kalimaning ko'plik soni nav deganimiz u oyning ko'chib yuradigan o'rinlari Alloh aytadiki oyga bir necha o'rinlarni osmonda taqdir qilib qo'ydik ya'ni o'lchab qo'yilgan va ana shu o'lchab qo'yilgan o'rinlardan ko'rinadi <clears throat> nabiy sollallohu alayhi vasallam vaqtlaridan oldin va hattoki nabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan vaqtlarida ham arablar yomg'irlarni yog'ishligi va ba'zi bir mana shunday issiqlik va sovuqlik holatlarni oylarning va yulduzlarning tasarrufotlariga nisbat berishgan imom asmoi rohimahulloh aytganlaridek mana shunday narsa arablarda tarqalib ketgan bir yomon e'tiqod bo'lgan va bu yomg'irlarni yoki osmonda bo'lgan butun e, havoda bo'lgan butun o'zgarishliklarni hammasi qaysi biridan qaysi birini bo'lsa ham osmondagi birorta bir narsaga nisbatini berishlik sabab qilib nisbatini berishlik bu shirk biz nechi bora qaytarib aytdikki alloh subhanahu va taolo sabab qilmagan narsani sabab qilishlik <clears throat> bu shirk bo'ladi ammo ana shu yulduzlar yoki oyning o'zi mana shu yomg'irlarni yog'dirdi va havolarni o'zgartirdi issiqlik yoki sovuqlik shu tarafdan bo'lyapti degan nisbatini beradigan bo'lsa unda katta shirk bo'ladi bu narsalar faqatgina sabab deb e'tiqod qiladigan bo'lsa unda kichik shirk bo'ladi katta shirk bo'lsa ham kichik shirk bo'lsa ham juda xatarli narsa biz tepada aytib o'tdikki bu katta bu kichkina deb aytishligi bilan aldanib qolishligi kerak emas mana shu kichik shirk deganimizni o'zi u katta gunoh kichik deyilishlik deb nomlanishligi katta shirkdan farqlanishligi uchun kichik deb nomlangan va illo bu kichik shirkimiz bu katta gunohlar qatorida balkim katta gunohlarni boshida turadigan narsa va ba'zi bir ahli ilm olimlarning va shularning ichida shayx islom taymiy rahimaullohning aytishlari bo'yicha kichik shirk ham kechirilmaydigan gunohlardan katta shirk egasi ana shu katta shirkdan tavba qilmay o'ladigan bo'lsa uni gunohi kechirilmaydi jahannamda abadiy qoladi ammo kichik shirkka keladigan bo'lsak ba'zi bir olimlar hatto kichik shirk ham kechirilmaydi deb aytishgan lekin kechirilmaydi degani u jahannamda abadiy qoladi degani emas lekin bu so'zsiz do'zaxga kirib aniq o'sha shirkni jazosini olib keyin chiqadi ammo boshqa kaboir gunohlarchi ular Allohning ixtiyorida xohlasa kechiradi va xohlasa o'zini odilligi bilan azoblaydi ammo kichik shirk egasini so'zsiz do'zaxga kirgizadi degan kechirimga yo'liqmaydi bu amal egasi degan olimlar ham bor demak bu dalolat qiladiki bu shirkdan keyingi bo'lgan eng katta gunohlar ota onaga oq bo'lishlik va shahodati zur va shunga o'xshagan katta gunohlarni hammasini ustida turadi bu kichik shirk shuning uchun bu narsaga e'tiborsiz qolishlik kerak emas balkim bilib o'rganib va undan ixtiyor bo'lishlik kerak muallif rahimaulloh bu bobga mana shu kelajakda aytiladigan oyatni dalil qilib keltirib aytadilarki va qavlullohi taala وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني Alloh subhanahu va taolo osmondan tushirgan sizlarga bo'lgan Allohning rizqini Allohdan bo'lgan ne'mat deb tan olishlikni o'rniga Allohdan bo'lgan ne'matni yolg'onga chiqarib, uni nisbatini hech qanaqa bir kuch qudratga ega bo'lmagan bir yulduzlar va oyga nisbatini berasizlar deb aytiladi. Bu oyatda tafs oyat ikkita ma'no bor. Birinchi ma'nosi tepada aytganimiz. Ammo ikkinchi ma'nosi va taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun, ya'ni Alloh subhanahu va taolodan tushgan bir ne'mat bu Qur'onni sizlar mana shu shariat ne'matini yolg'onga chiqarasizlar degan ma'noda tafsir qilingan. va bu bobga to'g'ri keladigan ma'no tepadagi etilgan ya'ni Allohdan bo'lgan rizqni Allohga haqiqiy ne'mat egasi bo'lgan ne'matni izdol qiluvchi beruvchi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa nisbat berishligini o'rniga yolg'onga chiqarib Allohning maxluqotlaridan biri bo'lgan yulduzlar yoki oyga nisbatini berasizlar degan ma'noda Bu dalolat qiladiki, ne'matni ne'mat egasiga nisbatni berish kerak. Hattoki odam bolasidan bo'ladigan bir yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, shunga nonko'rlik qilishlik mumkin emas. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, sizlardan biringlarga o'z birodari agar yaxshilik qiladigan bo'lsa, unga shukrlik qilib mukofot qaytarish kerak. Unga ham bir yaxshilik qilishlikka harakat qilishlik kerak. agar unga iloji bo'lmasa bo'lmaydigan bo'lsa unga duo qilsin jazakallohu xayron deb Alloh senga ajr mukofotingni bersin deb duo qilsinki hatto duo qilaverganidan inshaalloh o'sha qilgan ishini o'rniga o'tadigandek bir yaxshilik yaxshilik bilan duo qildim deb o'ylaguncha duo qilaversin shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadiki la yashkurulloh man la yashkurulmas odamlarga shukur qilmagan Allohga shukur qilmaydi odamlar agar yaxshilik qiladigan bo'lsa unga shukurlik qilishlik lozim bo'ladigan bo'lsa ana shu odamlarning yaxshilik qilishligini ana shu shaxslarni qalbiga soluvchi haqiqiy yaxshilik egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni unutishlik bu haqiqatda jaholat va nodonlikka kiradi وعن أبي بانك الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من, من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم imom muslim rahimaulloh abu molik al ashjai roziyallohu anhudan chiqargan hadislarida nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar arbaun fi ummati min amri al jahiliyati la yatrukunahunna mani ummatimda to'rtta amal borki ana shu amal aslida johiliyat asarlaridan qolgan bir amallardir ana shu to'rtta amallarni mana ummatim tashlamaydi ya'ni ana shu jahiliyatda bo'lgan amal mana shu ummatda qoladi bu bir tarafdan xabar ma'nosida bo'ladigan bo'lsa ikkinchi tarafdan tahzir ana shu amallardan saqlanishlikka bir eslatma sababi nabiy sallallohu alayhi sallam bir amalni johiliy amal deb nomlaydigan bo'lsa bu dalolat qiladiki bu yomonlik sababi johiliy amal deb payg'ambarlar olib kelgan narsaga qarshi kelgan narsa amallarni yoki qovullarni so'zu amallarni hammasi johiliy deb nomlanadi Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo oyatda "Vala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula" deb Alloh subhanahu va taolo ayollarga xitob qiladi. "Vala tabarrajna" ya'ni oldingi jaholatdagi vaqtdagi ayollarning shaklida ochiq odamlarning orasiga chiqmanglar deb jaholatdagi vaqtda jaholat vaqtidagi suratni bir zam ya'ni yomonlashlik maqsadda keltirilyapti. Bu dalolat qiladiki, qaysi bir oyat yoki hadisda jaholat vaqtiga nisbat berilib yoki johiliy ahvollarga nisbat berilib etiladigan holat bo'ladigan bo'lsa, shu yomonlik ma'nosida tushuniladi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mashhadislarida ham mana shu to'rtta amal bu johiliy amallardan johiliy vaqtdan qolib ketgan bir asarlardan degani bu yomonlik ehtiyot bo'lishlik kerak degan ma'noda ularni birinchisi al fahru bil ahsab al fahru bil ahsab ahsab degani ya'ni bir asilzodalik va shuningdek etiladi oq suyak va qora suyak buni asli toza shunaqa shunaqa bir urug'lardan va kelib chiqishi shunaqa shaharlardan deb faxrlanishlik islomda faxrlanishlikka e'tiborli bo'lgan narsa ikkita narsa u ham bo'lsa shaxsi millati yoki rangi yoki makoni tug'ilgan o'sgan makoni yoki nisbatiga aloqasi yo'q balkim u faqat birinchisi iymonu ikkinchisi ana shu iymon talab qilgan solih amal mana shu bilan butun odamzod farqlanib turadi butun odamzodni orasini kim afzal va kim mafzulligini bilishlik mana shu ikkita amalga qaytadi allohga iymon keltirishlik va ana shu iymon talab qilgan taqozo qilgan amalni ado qilishlik shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam hajjatil vadoda aytdilarki arabni ajamga ya'ni arablardan boshqa xalqlarni ajam deyiladi hech qanaqa ajamga ajamni ustida hech qanaqa bir fazilati yo'q va oq odammi ya'ni oq terilar va qizil terilar va qora teriliklar deyiladi ana shu oq teri tuxumdek agar oppoq bo'lsa ham ko'mirdek qop qora bo'lgan odamni ustida hech qanaqa fazilati yo'q nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki kullukum min adama va adamu min turab sizlarni hammanglar odam alayhissalotu vassalomga qaytasizlar va odam alayhissalotu vassalom aslini to'ppoqlar keyin oyatda o'qidilarki inna akramakum indallohi atqakum innalloha alimun xabir inna akramakum indallohi atqakum ollohni oldida sizlarni ichinglardan eng hurmatlisi va karomatligi atqokum eng taqvodorliklar nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki Allohni oldida jannatda menga eng yaqininglar ahasinukum akhlaqo xuluqinglar eng yaxshi bo'lgani xuluq yaxshi bo'lishlik deganda to'g'ri ma'noda tushunishligimiz kerak ba'zilar xuluqi yaxshi bo'lishlikni yuvoshgina bo'lib mo'mingina bo'lib yurishlikni deb tushunadi to'g'ri bu yuvoshlik va mo'minlik deyiladi bu yaxshi narsa lekin xuluq deganda faqat bu narsaga cheklanib qo'yishlik mumkin emas shuning uchun oysha roziyallohu anhu aytadilarki سئل عائشة رضي an عنها عن Nabiy sollallohu alayhi vasallam, عليه وسلم فقالت كان خلقه nabiy sollallohu alayhi vasallam xulqlari xulqlari to'g'risida so'ralganlarida oysha roziyallohu anhu aytdilarki kana xuluquhul qur'an nabiy sollallohu alayhi vasallamning xulqlari qur'on bo'lgan ya'ni qur'onga ya'ni shariatga amal qilishlik mana shu mo'minning xulqi bo'ladi ho u qattiqlikda bo'lsin ho yumshoqlikda ho sabrda bo'lsin ho shukurda bo'lsin yengillik, og'irlik vaqtlari butun hammasida Alloh subhanahu va taolo talab qilgan chegara bilan yurishlik mana shu mu'minning xuluqi bo'lib hisoblanadi. Alloh subhanahu va taologa eng taqvoli bo'lgan odam Allohga eng yaqinli va hurmatli shaxs o'sha bo'ladi. Innalloha la yanzuru ila suwarikum Alloh subhanahu nabiy sollallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolaning sizlarning jisminglarga va suratinglarga, ya'ni tashqari ko'rinishinglarga qaramaydi. Xo'p, qora bo'lsin, ho oq bo'lsin, ho u e'tiborli nasabdan bo'lsin, ho e'tiborsiz nasabdan bo'lsin, ho shaharlik bo'lsin, ho qishloqi bo'lsin. Bularning hammasi Alloh subhanahu va taolaga qizig'i yo'q. Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasini xohlagan joydan, xohlagan nasabdan e, e, bor qilib qo'yishligi mumkin. lekin u Allohning oldida fazilatli bo'lishligi amali bilangina bo'ladi va bir odamni pas olib o'zini ulug' olishlik shariat faxr deb nomlanmagan narsalar bilan faxrlanishlik bu hayvoniy darajaga tushishlik bu haqiqatda bu mani gap emas bu nabiy sollallohu alayhi vasallamni gaplari bu imom abu davud rahimaulloh o'zlarining sunanlarida abu hurayra roziyallohu anhudan nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilar nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء الله سبحانه وتعالى sizlardan johiliyat sifatidan bo'lgan faxrlanishlik va kibrlikni va otalar bilan faxrlanishlikni ketkizdi sizlardan ya'ni bu demoqchiki alloh subhanahu va taolo bu nasablarni bu sharaflarni va bu intisoblarni hammasini bekor qilib bittagina intisob qoldi u faqatgina islomga va tavhidga iymonga intisob qilishlik kerak Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadisni davomida aytadilarki, "Innama huwa mu'minun taqiyun aw fajirun shaqiy." Odamlarning orasida bo'ladigan farq u faqatgina mu'min taqvoli mu'min va baxtsiz bo'lgan buzuq fojir odam. Annasu banu Adam va Adam xuliqa min Adam min xuliqa min turab. Odamlarning hammasi odam alayhisolatu vasallamning bolalari, zurriyotlari va odam alayhissalotu vasallam tuproqdan yaratilganlar aytadilarki la yad'unna rijalun fakhrahum bi aqwamin innama hum fahmun min fahmi jahannam odamlar ya'ni kishilar o'zlarini qavmlarimdan faxrlanishlikni tashlashsin bu tashlashlik agar bo'lmaydigan bo'ladigan bo'lsa tashlashmasa bu qilig'i ular jahannam o'tlaridan bir o't bo'lishadi أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها أو ليكونن agar ana shu narsani tashlashmaydigan bo'lsa Allohning oldida bir qurtga o'xshagan xor bo'ladiki ana shu qurtni sifatini qarangki nabiy sallallohu alayhi vasallam qanaqa sifatlayaptilar bu qurt shunchalik darajadagi yomon qurtki u najas edi o'zi ana shu najasni burni bilan itarib kelib o'sha bilan rohatlanib yashaydigan qurtdan ham ollohni nazdida pastroq bo'ladi bu, bu, bu odamlar bu ju'lon degan bu qurt shunchalik darajadaki ibn qaim rahimaulloh aytadilarki bu hayvon qop qora bir qurt bu hayvonni bir yomon holatdan shuki agar ana shu hayvon ana shu qurt ya'ni hasharot desak durustroq bo'ladi ana shu hasharot agar oldidan bir yaxshi hid chiqib qoladigan bo'lsa o'lib qolar ekan o'lmasa ham o'zidan ketib qolar ekan hushidan ketib qolar ekan o'shadan olinib yomon joyga najas joyga va kir isqir joyga tashaladigan bo'lsa qaytib o'ziga kelib yashab ketar subhanalloh nabiy sollallohu alayhi vasallamni o'xshatishlari nasablarni va diyorlarni va o'zlarini darajalarini Alloh subhanahu va taolo shariatda cheklamagan narsalar bilan cheklab qo'ygan shaxslar Allohning oldida mana shunday bir past bo'lgan hashorat bo'lgan qurtdan ham Allohning oldida xorroq bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun unaqa odamlarga Alloh bunaqa dedi, Rasuli bunaqa dedi, chiroyli gaplarni gapirsangiz, mana shunday qurt yaxshi hidni hillaganda yo'q yiqilib qoladigandek u odamni mazasi qochib ketadi shunda. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tashbihlari juda bir ajoyib. Shuning uchun bir odamni bizda juda bir yomon sifatlar bor oq suyak deydi qora suyak deydi yoki bu qishloqi deydi yoki e, ya'ni subhanalloh agar misol keltiradigan bo'lsak juda o'nlab o'nlab agar yuzlab bo'lmaydigan bo'lsa har xil misollar bor har bir diyorlarda bir diyordan boshqa diyorni fazli yo'q bu holatda hammasida shunaqa narsalar bor bu narsalardan ehtiyot bo'lishlik kerak nabiy sallallohu alayhi va sallam buni johiliy vaqtdagi bir yomon amallardan deb sifatladilar bu birinchisi ikkinchisi at-ta'nu fil ansab At-ta'nu fil ansab birovni nasabiga tiyishlik otasiga tiyishlik onasiga tiyishlik yoki birovni zinodan tug'ilgan deyishlik va hokazo bularni hammasi johiliy sifatlardan shuning uchun abu zar roziyallohu anhu bir kuni tobiinlardan biri abu zar roziyallohu anhuni o'zlarini qullariga o'zlari nima kiygan bo'lsalar shu kiyimdan kiygizib qo'yganlarini ko'rdilar shunda bu oddiy bir qul bo'lsa nimaga shunchalik bir e, o'ziz kiygandan kiygizib qo'ygansiz desalar abu zar roziyallohu anhu aytdilarki man nabiy sollallohu alayhi vasallamni oldilarida bir kishini yabna savda deb aytdim dedilar ey qora xotinni bolasi deb aytdim dedilar shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam aayyartahu bi ummih uni onasi bilan aybladingmi deb innaka mruun fika jahiliya san bir unda johiliy sifat bo'lgan shaxssan dedilar nabiy u qora onadan yoki boshqacha bir onadan yoki muayyan bir otadan tug'ilgani bo'ladigan bo'lsa u odamda nima ayb u o'zini ixtiyori bilan tug'ilibdimi undan yoki bir odamni shaxsi shakli muayyan bir shaklda bo'ladigan bo'lsa u odam o'zini ixtiyori bilan tug'ilibdimi shunaqa shaklda ollohni ixtiyori ollohni ixtiyoriga qarshi chiqishlik bu kufrlik bu agar sandagi ne'matni agar o'zing yasab olgan bo'lsang faxrlansang mayli ekan ana shu sandagi bo'lgan ne'matni beruvchi bo'lgan olloh uni xohlagan paytda olib qo'yishligi ham hech gap emas allohga turadigan narsa emas bu إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Alloh bir narsani xohlaydigan bo'lsa bo'lishligini unga bo'l deb aytadi u bo'ladi. Allohning amridan chiquvchi narsa yo'q. Alloh bergan to'liq ne'matni boshqalarda bo'lmagan narsaga narsalarni berilgan shaxs Allohga hamd sanolar aytishlikni o'rniga o'zini bilan faxrlanib birovni past olishligi bu ne'matga kufr qilishlik va shu bilan birga johiliy sifatlardan bir sifatga ega bo'lishlik bo'ladi bu abu zar roziyallohu anhuni hadislari dalolat qiladiki ba'zi bir fazilatli bo'lgan shaxslarda ya'ni abu zar roziyallohu anhu fazil egalari sahobiy ba'zi bir fazilatlik fazilatlik egasi bo'lgan shaxslarda ba'zi bir mana shunday bir kamchiliklar bo'lishligi mumkin johiliy sifatlar bo'lishi mumkin lekin bu johiliy sifatlarni bo'lishligi u odamni kufrga yoki fisqqa chiqishligiga dalolat qilmaydi shayx islom taymiy rahimaulloh bu gapni iqtidos sirotil mustaqimda zikr qilganlar bu gaplarni olishlik bilan bu sahobiylarga tiyishlik mumkin emas shayx islom taymiy rahimaulloh aytganlaridek ba'zi bir sifatlarni bo'lishligi bilmasdan qilib qo'yishliklar yoki shunaqa bir holatlar u odamni kofirligi yoki fosiqligiga dalolat qilmaydi abu zar roziyallohu anhu holatlari ham shunaqa bu ikkinchi holat ya'ni johiliy sifatlardan ikkinchi holati uchinchisi val val istisqou bin nujum val istisqou bin nujum ana shu yulduzlar va oy bilan e, yomg'ir talab qilishlik falonchi yulduz chiqdi demak ana shu yulduz sababli bizaga yomg'ir yog'iladi deydigan bo'lsa tepadagi aytilganimizdek bu kichik shirk bo'ladi ammo ana shu yulduzlar o'zlari bizaga yomg'ir yog'diradi desa unda katta shirk bo'ladi bu ham johiliy sifatlardan to'rtinchisi an niyaha an niyaha bu o'likni ustida o'zini har xil sifatlarga solishlik bilan ovozlarini ko'tarishlik bilan yig'lashlik asl o'likni ustida yig'lashlik o'l ya'ni bir odamni o'limiga yig'lashlik mumkin nabiy sollallohu alayhi vasallam sahihayndagi hadisda o'zlarini o'g'illari Ibrohimni o'lganiga yig'linglar. Shunda abdurahmon ibn Avf anhu ya Rasululloh siz ham yig'laysizmi deganda deganlarida Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, bu Allohdan bo'lgan bir rahmat. Ey Ibrohim deb o'zlariga bu o'g'illarga xitob qilib, ya'ni e, ummatlariga o'rgatib aytadilarki, biz samdan jido bo'lganligimiz uchun xafamiz lekin faqatgina vala naqulu illa ma yurdi robbana faqatgina Alloh robbimiz bo'lgan Allohni rozi qiladigan gaplarni gapiramiz faqat ammo bu niyoha qilishlik baqirishlik va betlarni chilishlik va kiyimlarni yirtishlik va hokazo bularni hammasi sabr qilishlikka qarshi bo'lgan Allohni taqdiriga g'azab qilib qarshi chiqishlik bu. Bu katta gunohlardan. Ammo mana shu yig'lashlikka yordam beradigan va yig'lashlikni kuchaytiradigan hozirgi kundagi ba'zi bir ayollar bu haqiqatda bundan ham ko'ra yomonroq holatda. Hozirgi e, ba'zi bir joyda eshitib qolamizki, muayyan bir ayollar bo'lar ekan, o'lim bo'lgan joyga olib kelinib ayollarni ya'ni yolg'ondan yig'laydigan ayollarni rostdan yig'lashga majbur qilar ekan shunaqa o'zi asli ko'pincha yolg'ondan yig'lashadi dasomol qo'ldayu allohu alam ko'zidan yosh chiqadimi yo'qmiyu ana shu yolg'ondan yig'lab turganlarni ham rostga aylantirib yuborishlik uchun olib kelinadi bular ham xuddi haligi to'yga nima e, otarchilar boyagi ashula aytib beradiganlarni olib keladigandek endi o'limga ham shunaqalarni olib kelishadigan bo'lgan ba'zi bir diyorlarda bu haqiqatda oddiy yig'lagan odamdan ko'ra bu yig'latgan odamni ahvoli bundan ham og'irroq bo'ladi aytdilarki nabiy sallallohu alayhi vasallam annaihatu idza lam tatub qabla annaiha ya'ni o'likka yig'lagan ayol Allohning g'azabiga uchragan ayol bu va Allohning taqdiriga qarshi kelgan ayol bu. Bu ayol agar o'lishligidan oldin tavba qilmaydigan bo'lsa, tuqomu yawmal qiyama. Qiyomat kuni turg'izilgan vaqtda va alayha sirbalun min qatiran. Sirbal bu kim? Min qatiran, qatiran bu e, qutran degan bir o'simlik, shundan olinadigan bir yog'. Xuddiki bizani hozirgi kunimizda bir chaqichga o'xshaydi ba'zi bir yog'ochlarni ustiga quyiladigan chaqich qora chaqichga o'xshaydiki bundan maqsad u agar o'sha chaqich bo'ladigan bo'lsa oddiy yonishligidan ko'ra qattiqroq yonadi alayha sirbalu min qatiran va dir'u min jarab dir bu boshdan oyoq yelkadan pastgacha bo'ladigan to'liq bir kiyimni etiladi dir'un min jarab jarab bu qichma kasallik ya'ni butun hamma tarafdan qiynaladi bir tarafdan qattiq kuyadi ikkinchidan ana shu salomat bo'lgan e, jasadi mana shunday bir qichimalik bo'lgan kiyim orqali azoblanadi mana shunday azobga yo'liqadi bu faqat yig'lagan olgan odam ayol ammo yig'latadigan bo'lsa-chi, bundan ham uni azobi kuchliroq bo'ladi va bu o'rinda Naiha deb ayol kishini muannas lafzida keltiryapti. Bu degani erkaklar bu baloga yo'liqmaydi degani emas. Agar erkak kishi mana shunday sifatda yig'lab va to'polon qiladigan bo'lsa, Allohning qadariga qarshi keladigan bo'lsa, u ham mana shu natijasi shu bo'ladi. Lekin ayollar ayol siyg'asida kelishligidan maqsad u ko'pincha bu bunday kamchiliklar ayollardan bo'ladi. shuning uchun va illo agar erkak kishi qiladigan bo'lsa bu ishni uni ham natijasi shu bo'ladi demak bu tepadagi aytilgan amallardan mo'min shaxs اختيار bo'lishligi kerak ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب نبي صلى الله عليه وسلم زيد بن خالد رضي الله عنه حديث صحيحين ده rivoyat qilib aytadilarki nabiy sollallohu alayhi vasallam hudaybiya safarida bo'lganda e, bomdod namozini o'qigandan keyin bomdod namozini o'qidilar va ana shu holat kechasi yomg'ir bo'lib o'tgan edi ya'ni kechasi yomg'ir yog'gan shundan keyin Biz bomdod namozini o'qildik. Falamman sarafa namoz bit namoz bitirganlaridan keyin aqbala an-nas odamlarga qaradilar. Odatda Nabiy sollallohu alayhi vasallam namoz farz o'qigandan keyin odamga odamlarga qaraydigan bo'lganlar. Faqala hal tadruna madha qala robbukum? Aytdilarki, Rabbiylar nima deganini bilasizlarmi dedilar. Bu so'zsiz Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu o'rinda Allohning to'g'ridan to'g'ri so'zini eshitmaganlar, lekin bu vahiy orqali Qalullohu va rasuluhu alam. Bu sahobalarning odoblaridanki mana shunday holatlarda Alloh va rasuli biluvchi deb aytishadi. Qala qala asbahi asbaha min ibadi mu'minun bi va kafir. Bu bugun tongda bandalarimni ichidan ba'zilari menga mu'min bo'lib va ba'zilari menga kofir bo'lishdi dedilar dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam buni Alloh subhanahu va taoladan xabar beryapti. Alloh aytadi duatlar fa amma man qala mutirna bi fadlillahi va rahmatihi. Mana shu kechada bo'lgan yomg'irni Allohning fazli va rahmati sababli yomg'ir yog'dirildi bizaga deb aytgan shaxslar manga mu'min bo'lib yulduzlarga, ya'ni oyiga kofir bo'libdi. Bu iymon egasi bo'lgan shaxs. Va kimda kim mutirna binavi kaza va kaza mana shunday bir yulduzlar yoki oylarni chiqishligi yoki botishligi bilan yomg'ir yog'dirildi deb aytadigan bo'lsa Alloh aytadiki kafirun bi va mu'minun bil kawakib. manga kofir bo'lib kavkoblarga, ya'ni o'sha yulduz va oylarga iymon keltirdi. Ya'ni bu dalolat qiladiki, bunday narsalarga iymon keltirishlik Allohning yolg'iz o'zidanligiga iymon keltirishlik kerak. Va kimda kim nisbatini beradigan bo'lsa Allohga kofir bo'ladi. Allohdan boshqasiga agar nisbat beradigan bo'lsa va Alloh sabab qilmagan narsani sabab qiladigan bo'lsa, bu Allohga kofir bo'ladi. Tepada aytib o'tdik bir necha marotaba bu nima? Yo katta shirk bo'ladi yoki kichik shirk bo'ladi. Va lahuma min hadis ibn Abbas ma'nahu va mana shu sahihaydagi hadisda mana shu Khalid ibn Zayd radhiyallohu anhu Zayd ibn Khalid radhiyallohu anhu ning hadislaridan ibn abbosdan ham kelgan qala قال laqad sadaqa صدق kaza wa kaza. ana shu yomg'ir yog'ganda ba'zilari aytishdiki laqad sadaqa nau kaza wa kaza ana yulduz chiqqani to'g'ri bo'ldi rostdan ham chiqqandan keyin yomg'ir yog'di degan gaplarni gapirishdi va alloh subhanahu va taolo tepadagi bobni oxirida va tajaluna rizqakum annakum tukazzibun sizlar Allohdan bo'lgan ne'matni Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga nisbatini berishlikni o'rniga sizlarga bo'lib turgan rizqni yolg'onga chiqarib, uning nisbatini boshqa narsalarga berib Allohga kofir bo'lasizlar.